Es que tú me pones on fire como tiempo de playa. La mítica asesina cuando camine en la calle. Si te pichea, mamá. Empezamos los ticos con dos tragos de cerveza. Tremenda parisera se me subió a la cabeza. Uh, bebé, tú conmigo si te vas a perder. Tú conmigo si te vas pa'l motel. Tú conmigo si te vas pa'l motel son fire como después de playa. La mística asesina cuando camino en la calle. Me pone bien fire, me pone bien fire. La mística asesina cuando camino en la calle. Es que tú me pones un fire como después de playa. La mística asesina cuando camino en la calle. Me pone bien fire, me pone bien fire. La mística asesina cuando camino en la calle. Si te a mamá, nos vamos duro pa allá. Metiéndole con Willy y el frente a Me gusta como lo mueve, y no vaya para que no terminamos y esto va a reventar. Pero a ti te gusta como yo te toco. Y eso de ti me vuelve loco. Con dos tragos de cerveza comenzamos a pelear. Mojadita en la cama comienza a delirar. Con las luces de colores que esto va a reventar. Con un y pal de piña y comienza a saborear. Pero a ti te gusta como yo te toco eso de ti me vuelve loco. Tú estás encendida, porque te lo hacía, bebé. Tú estás encendida, como te lo hacía, bebé. Tú estás encendida, recuerda que eres mía, recuerda que eres mía, bebé. Tú estás encendida, recuerda que eres mía, bebé. Es que tú me pones on fire como después de playa. La mística asesina cuando camino en la calle me pone bien fire me pone bien fire La mística asesina cuando camino en la calle es que tú me pones on fire como de de playa. La mística asesina cuando camino en la calle me pone bien fire me pone bien fire La mística asesina cuando camino en la calle. Yo sé a ti te gusta el sex, métele como así es. Yo tranquila que yo no soy tu ex Cuando te tengo te pones ahí. Yo soy un santo y tú eres mi diablita Y a mí me gusta como tu cuerpo me excita Dale hasta abajo a escucharte como gritas Sube tan encendida Porque te lo hacía bebé Tú estás encendida Como te lo hacía bebé Tú estás encendida Recuerda que eres mía Recuerda que eres mía bebé día Recuerda que eres mía, bebé. Empezamos los discos con dos tragos de cerveza. Tremenda parisera se me subió la cabeza. Uh, bebé, tú conmigo si te vas a perder. Tú conmigo si te vas pa'l motel. Tú conmigo si te vas pa'l motel. Es que tú me pones on fire como después de playa. La mística asesina cuando camino en la calle. Me pone bien fire, me pone bien asesina cuando camino en la calle. Es que tú me pones on fire como de de playa. La mística asesina cuando camino en la calle. Me pone bien fire, me pone bien fire. La mística asesina cuando camine en la calle. RBY. y Rockefeller, DJ Grinch, DJ Sin Límite, Área 504, DJ Peque en la casa. Silvestre Record, Negro The Producers, Ángel Beat, el autor intelectual.